mataki ne tun kafin aure tun kafin aure kenan wanda bai yi aure ba yanzu ko kuma wanda yake da kokarin yin aure wanda yake da niyyar yin aure nan gaba to kar yayi kar yayi aure irin na sha'awa kawai dai wannan yarinyar ta burge ni saboda suran da Allah maɗaukin sarki yayi mata ko kuma wani abu na daban wanda ka kaucewa tsari shi yasa ma ya amfani da cewa wai suranta na batini ba wai suranta na zahiri ba na shi shine wato halayenta wanda ba kowa ne ba halaye ba kai abu ne wanda ido bai zai ganshi ba sai ka yi bincike za ka iya gane shi ba ba mamaki ma kana tare da ita anguwa ɗaya ma baka san shi ba amma yanayin yadda ɗabi'unta ka samu labarin abun ko kuma ka mu'amalanci abun ba mamaki a islamiyya ne ko kuma a wani wuri ne mai kama da haka ka iya gane cewa ɗabi'un ta fa mai kyau ne to idan ka je kai irin wannan auren sai mu ce ta ka bi shawaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana auren mata ne saboda dalilai kaza sai ka ce ma to ka bi fa ma addini shine wanda malam yanzu ya kawo kenan wallahi mu muke rubuta tarbiyyar ƴaƴanmu da kanmu malam ya ka duba wani lokaci masallaci ne na ahlus sunna wallahi za a ga yaro zai zo shi yana kokarin shiga kai amana ta baya wallahi ana koran wannan ba wai masalla masallacin ahlu wallahi koran ake sai ga yara suna can ko kuma jingina ce jikin mango tana ko kuma tana wai shi saboda shi yaro sannan kuma wannan ya sa ya tuna min wani magana wallahi yau da safen nan ya faru wata mata ta zo ta wallahi wuri na tana bayani wallahi muna tare da ita ko tana bayani tana kuka tana bayani tana kuka ne kuma lokacin kwakwalwa na yana da kwalin din wani abun da ya faru a cikin masallaci tare da uban yaro an zo ana mitin ne game da tarbiyya ana magana an kafa gidan solo da alawanci akwai wani gidan solo can kudu da gari gidan rawa to gidan rawa duk wani balala ma ba iya rawa duk wani iskanci da ka sani wanda dai aiki ne na shaidan ana yi a wannan gida so sai ana tunanin ta ya za a magance wannan matsala da sai wani yana daga hannun shi kuma wanda bai da a asiri sai ya ce ai yaran wani suke zuwa da wani da wani da wani da wani suna zuwa to uban yaron yana cikin masallaci sai a ina dana baya zuwa wannan wuri baya zuwa wannan wuri bara bara kaza kaza kaza kaza to wallahi abun da ya faru shine yanzu haka yaron yana fata yana bin mata sa'annan yana shaye-shaye uwarsa ta zo yau din nan fa da safe ba kamar mala da mu dama ya je lawanci ya ga abin da yake faruwa tukunna ya zo shi wannan wazin nasa ta zo tana bayani tana bayani tana bayani kuma dama ta taɓa bayani wani assignment a baya akan cewa da ni zama da ɗanta ma na ce kafin na yi zama da ya zai na cikin abokanansa guda biyu akan mene ne ya sa wai wani kan yake kaza da kaza da kaza ɗaya ya ce min wallahi yana neman mata saboda kaza da zai faru ba ɗaya kuma da na same shi ce tare suke zuwa ma wurin shaye-shaye shi ma yana sha bai ɓoye min ta shi ma yana sha tare suke sha ku don wato ƙaiƙayi bai koma kan mashaƙiya ba ka zo kana kare ɗan kawai shi baya cikin masu wannan laifin yau kuma gashi nan uwar ta zo tana kuka tana ba ni labari sun haɗu da uban a cikin ɗaki sun sa yaron sun dake shi wallahi ta yaron sai da ya suma suka ce wallahi goma su kashe shi kawai su huta suka ce suka ɗauko ta ce wallahi ita da kanta ta ɗauko takarda da bai rufe wallahi ka saki matan ba za ka yi rige ta ba da irin wannan halayen nata shi ɗan dan nata take cewa kuma ita ta yi ruwa da tsaki saboda auren ma auren dangi ne aka ɗauko 'yar uwarta aka haɗa da wannan yaron nata saboda dai a samu zumunci ya kullu to yau din nan ta zo da bayarwar da takaddanta domin a saki wannan yarinya saboda kar a ji kunya mun rubuta kanmu da kanmu wani malami yake cewa da kowa zai ba da awa ɗaya a cikin 24 hour wannan na gyaran tarbiyya ne a gidansa to da an samu sauƙi bai ce za a gyaru gaba ɗaya ba amma za a samu sauƙi sosai za ka iya yin shekara ba ka zama da iyalai. kawai kana shiga ne kana fita fafar fafar fafar abinci kawai waye zai ne kudin shi ma matan ma magana da ita ma kamar yadda mala da mu ya fada fa yace idan fa yaron ya dan fara tasowa kuka dan ga wani alamomi to ka kira matan ku yi zama mitin za ku yi kamar yadda kuke mitin a masallaci kaza ya ya kamata ne kam yaron nan fa kaza da kaza ko kuma yarinyar nan fa na fara ganin kaza da kaza to ya za a yi sai a yi musayin basira ba maki matan na kamata sai ka basiran su abubuwa ne, sai wurin gyara abun amma wallahi duka ba ma yi wannan kan ba ma yi ba ma yi sai abu ya zo ya lalace sai mu zo muna cewa ai kaza ya lalace Allah madaukin sarki ya sa mu dace malami na gaba wanda zai mana wazi a yanzu shine malam malam bala daga garin bara tare da shi akwai arama muhammad umar daga garin zambamari arama bismillah come. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر رسول muhammadin محمد صلى الله عليه وآله وسلم جماعة wa عليكم wa الله muna وعليكم ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai rayuwar mu zuwa ga wannan lokaci ya haɗa wa wannan gari mai tarin albarka gari na muna fata Allah muku albarka gari na sarki mai son addini ina ganin idan na ce wannan sarkin mujaddadi ne na wannan zamani Allahu akbar ina ganin bai kuskure ba da ma shi dan fodiyo ai mujaddadi ne kuma shine sarki a wancan lokaci shi yasa duk inda ka je kaga masa in kaga gidan sarki zaka samu masallaci a yamma da gidan to sai Allah ya kawo wannan bawan Allah wannan zamani yana son addini kuma yana kyautata mu addini Allah masa albarka Allah masa albarka gare da yana kyautata maka zato mai mai kyau Allah ya sa ya bi ka har kabarinka ya bi ka har lahira ya bi ka har zuriyarka da kanka da gidanka gabaki da mutanen garinka gaba daya. Allah ta ramu aljanna malamai na sun riga sun gabata akan wa'azuzuka da cewa lokacin da na farko yake kai ina kan gyara kai ne ya can ina ci abinci to amma ina dan tsinko wasu abubuwa sama sama sai kuma ga wannan babban malamin na da yake kaskantar da kansa na cewa shi almajiri ne amma kuma malami ne kowa yana jin magana sai malami ne to Allah ya muku albarka mallan na karshe yana tuna mini cewa saboda kokarin tarbiyyantar da kayi da kuma ahali iyayenmu da kakaninmu na can suka nesanta da kan su ma daga duniya gaba ki daya shi yasa wani malami yake cewa ana lillahi ibadan hotana dallakul duniya wa khaful fitana nazaru fiha falan ma'alimu annaha laysat li hayyin watana ittakazuha lujjatan ko ja'aluha lujjatan wattakazu salihal a'mali fiha subhana lallai Allah na da su bayi masu hankali masu tunani sun ma duniya saki uku ko ko sun sake ta tara ba ruwa su da ita yayin da suka dubi cikin duniyar suka ga cewa ai babu shi mai rai baya da gurin zama ciki sai suka mai da ta kaman teku kawai sai suka dauko kyawawan aiki shine koyar kuma su da tsallaka da su to Allah ba mu iko mu aikata aiki na gari to da bayanin da malam na farko yayi a game da riko da sunna da bayani da wannan babban malamin yayi to a ina ganin suna karkashin ilimi ne gaba daya rashin wannan tarbiyya da muke da shi rashin ba mu ilimi muhimmanci ne rashin ba mu ilimi muhimmanci sannan ko da za mu yi ilimin nan da gaske wallahi da an samu rabuwa kamar da malam usman malami ne ke bayani yake cewa da za ka ba da awa ɗaya cikin 24 hours da an rage to da za mu yi ilimin tsakani da allah wallahi da an rage ina abubuwa domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin wani hadisi da bukhari da muslim suka ciro shi ko musulmi ya ciro shi muawiyata bin abi sufyan shi ya kawo yake cewa ɗalibul ilmi faridatun ala kulli musulmin shi neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi akwai wani ruwan da ya zo musulmatin wancan ruwa ya da ifi ne idan aka ce kowane musulmi ka gashi fi da namiji gaba ɗaya kawai to wancan da ya zo wa musulmatin ba daidai ba ne akwai da ifanci a cikinsa sannan shi ilimi tun farko Allah ya tsara al'amuransa kan ilimi ne idan ba manta ba nabi adam alaihi salam Allah ce wa allamnahu wa allama asma'a wa allamahu asma'a ce mun lokaci yayi ba da Allah alaraman da ya sauka da da wannan malamin wallahi ba su su dinga bari karatu da sai ta kyawo ayoyi kawai na bashi muna ji kawai wallahi Allah ya albarka Allah ya ba mu magogoro yin nauku Allah ya ce wa allama adama adama al asma'a kullaha sannan kuma Allah ya sanar da annabi Adam ya ilmantar da shi sunan sunanakin komai dukkan komai ya sanar da shi a gaba sai mala'ikun da Allah ya ce ku faɗa ku gaya min suna na nakin wayannan kusa kuna da gaskiya ka ce tsarkiya tabbata gare kai Allah la ilma lana kun ga ilimi ya fito ko illa ma me allamtana kaga ilimi ya zata fito ko innaka me alimul hakim kun ga komai da ilimi yake annabi yusuf alaihi salam walamma balaga ashuddahu walamma balaga lokacin da ya kai karfinsa Allah وكذلك نجزي المحسنين الله أكبر لوكاشين ce muka shi menene hikima da kuma ilimi muka shi annabta da kuma ilimi ba a taɓa yin annabi jahili ba wallahi ba a taɓa yin annabi jahili ba annabi isa alaihi salamu da ya Allah ta shiba labarin mala'ika da ya kama na Maryamu ziyara iskalatul mala'ika ta ya Maryamu inna Allah yubashshiruki Iskalatul mala’ika ta ya Maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min hmm. ismuhu al ce mai qalat rabbi anna wasallam Allah ya ce masa wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wat tawrata ko wal injil to idan muka gangaro annabi fiye halitta ne ba sallallahu alaihi wasallam abinda aka fara gaya masa shine mai ikar bismillahir rahmanir rahim iqra bismi اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نعم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر الله اقرأ باسم ربك الذي خلق كي كراتو da sunan ubangijinka wanda ya halatta mene allazi allazi allama ikra wa rabbukal akram kai karatu ko ubangiji kamar karamci ne wane ne ubangiji allazi allama bil kalam shine ya sanar yayi mai allama ko bil kalam da yanda zaka yi rubutu duk mutumin da ka gana rubutu Allah ne wallahi san da shi allamal insana malam ya alam ya sanar da mutum abin da tun can da ma bai sani ba to don Allah ba za mu tashi mu nemi karatu ba to fa mu sani wanda ya san Allah sosai ya san shi kadai za a bautawa to shine mai karatu idan ba kai karatu ba wallahi kana cikin ka kafsa Allah da kansa ya bada shaida akan masu karatu sun san shi shi kadai za a bautawa shahidallahu Allahu akbar duk kullum yana magana gurguje saboda lokaci kuma yana son malam yana karatu shi yasa da ne kadan ai kuna ganewa ko Allahu akbar sai gari ya waye Allah ya ce shahidallahu Allah da kansa ya shaida wallahi da kansa ya shaida. annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu malaiku ma sun me sun shaida Allah dai ne wa ulul ilmi ana aka cewa wa ulul ilmi masu ilimi sun shaida sheda wallahi an ce wa ulul jahili jahili eh an ce wa ulul qallu wa ulul ilmi ma'abota ilimi masu neman karatu sun shaida Allah ne wallahi sun shaida qa'iman bil qist haka ne Allah yana tsaye akan adalci la ilaha illa huwa yasa kenan ta shi fa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa huwa al-azizul hakim shi mabuwaye ne kuma mai hikima to mu sani jama'a shi fa ilimi wajibi ne kowane irin hali kake a kowane irin hali kake kai idan kai Allah ya ka dan kasuwa ne ba yadda kake zuwa kullum a shago ko kullum a nemo abin abinci kama abin da malam Usman ya faɗa ko yace ba a tarbiyyar sai dai a je a nemo a je a nemo shi a shiga ba a sani me yake faruwa to idan kai haka halin ka yake to ka nemo yaro wanda ya dinga zuwa ya ɗauko karatu yana kawo maka idan ya je karatu sai ya zo bayan ka tashi a kasuwa sai dan baka ko da aya ne mana eh Allah ya ce ya yi wannan ladina amanu a falawla wama kana almu'minuna liyunfiqu kafa na wa ce ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa bai kasance ba ga mumini a ce duk su fita gurin yaki bai kasance daidai ga mumini ba ce duk su tafi kasuwa bai kasance daidai ba ga mumini a ce duk su tafi gona bai kasance daidai ga mumini ba su tafi harkan biki gaba ɗayan su kawai suna ta holewa a'a falawula ina ma da ce falawula na fara min kulli firkatin minhum da'ifatun ina ma da kowane group daga cikin su nan akwai wasu bangaren jama'a yatafakkahu fi din su je mana suna nemo ilimin addini su je su dinga nemo ilimin addini wal yunziru qaumahum idha rajau ilaihim domin su dinga sanar da wa'inda suka zo suna musu gargadi ga abin da aka ce ga abin da aka ce la Allahum ya zarun idan suka yi aka samu haka to za su izina za su izina to amma sai ka samu wallahi abubuwan ne sun mun yawa ba na samun dama ba na kaza kaza kaza za ka faɗa magana malam usman sha'awani ma da ba ta ba za ka yi ba baka sanya a tarbiyyar ka suke ba tsakan da Allah idan muka dawo baya kaɗan ɗazu na ce malamai ko masu ilimi na gaskiya su suka san Allah ko akwai yan banza fa shi yasa wani malami yake cewa fasadun kabirun alimun mutahattiku ko mutahattaku wa akbar minhu jahilun mutanassaku kuma fitnatun fil alamina kabiratun ko azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku yace fasadun kabiru barna ne fa mai girma alimin mata malamin da yake mai ketar alfarma addinin musulunci mu dauko misali Abdul Jabbar na Kano ba mai ilimi ne Allah ba shi zunzurutu ilimi amma da yake na ƙarya ne mutahatakun ya lalata mutane baka ba da sunan wani yana kare alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam wanda malamai sun ce ko da karatu ake yi sai kai kaman za a dan ci mutuncin annabi to sai ka tsallake gudun ko ka mata kuskure ma ka wuce to kai sai ka zo kawai kana fitowa wai kaza da ma ka ce a fahimtar ka da ya kace wai haka abin take kana kiran fiyayyen halitta da wasu irin kalmomi na fasikanci da wasu irin kalmomi na batanci subhanallah wal yadhu to kaga wannan alimin mutane ta kuko to akwai jahilin mutane su shine mai son addini mai ibada kullum kaga shi sunu sunu sai ka dinga ba fatawa Allahu akbar mala ina ina kuji ina kuji idan mutai shalle mu da ana azumi zai ce baka ba komai tunan lemu ne to kaga shi kullun na na na sallah kullum ai masallaci kullum zai ce ya ai lemu ba komai ba abinci bane a ramma na tuna da wani lokaci ina yaro ai wallahi ni ma sunna son ibada ina yaro awo ban ba san komai ba na je kasuwa wannan bayani ban taɓa manta ba mutu na je kasuwa ah, a kasuwa daga cikin kasuwannin jos mu a can muna sai da kuka irin garin kukan nan buhu buhu muke sayarwa na miya to da na kai rai eh, na ya ɓace ban ciniki ba rana sai na je masallaci sai daga wani ba fulatan yana ya da masallar raka biyu sai sallame Allah duk masallaci ba da yawa ba to ina so addini ce kai malam ya zaka da barka biyu sai ce modibo wallahi tafiya nake da ce wa ga maka na rage sallah ku tashi ku sake sallah Allah duk sallah ka rage ka sake shi ma sai zo wata sai tashi sake Allah kaga kaga jahilin ko mutane su kuke nan wallahi duk sai kawai shi ma ya tashi ko ba ji bai ji zurum jama'a suka ce Allah maka albarka yaron haba barshe da raka hurudu muke huru hurudu kuma Allah da na fito ya nika ni subhanallahi malam ilimi na dadi fa wallahi tallahi ilimi na dadi Allah ka fara sanin malai tashi sace sa shi ma na kamsa da shi to ba sani ba ko haka yake tafiye ya ba sani wallahi ya ga fatawa ya zo ya raka biyu sallame shine limamin mu nace wa ga makana sallar raka biyu sai ce tafiya nake nake wa ga magana tafiya na rage sallah wallahi tallahi ban sani ba jahilin mutane sakon kenan to sai malam yace huma ko fitnatun kabiratun fil alamin ko azimatun fil alamin wato fitina ne su biyu na mai girma a cikin mutane wallahi fitina ne malami ya sani amma na barna san kuma wallahi kare yake da jahilin da shi bai sani ba kawai yana tabbin mutane amma na ibada kaga shi wannan kenan yana yin shi ma ba da ilimi bane ba da ilimi bane kamar ajin nasu ne shi ma eh ba da shi ma jahilin ne haka ne ba shi ma jahilin ne mun gane to su masu ilimi akwai wani daraja da Allah ya ba su ya hallazi na amanu idaƙi qila lakum tafassahu fil majalis يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم وإذا قيل انشروا ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum lakum ya ku wani suka yi imani idan aka zo majalisar karatu idan aka zo majalisar ilimi idan aka zo majalisa na zaman kwarai na taimakekeniya da juna aka ce dan matsa mana ta kuma matsa Allah sai kai ma sai buda maka dan buda mu mana wani kace baran buda ba tuntuni ba yace ka a ka dan buda masa shi ma ya zauna eh ji dadi wallahi sai kai ma sai Allah buda maka ina fata mun gane in da ba ka fahimta sai ka so fara fahimta sai Allah ce ne wa idza qila shudu fashudu idan aka ce tashi ku mike kai ma mike kawai ku tafi je ku ku yaji ku je ku yaji a ji a samu taimako domin a ƙarfa wannan masallacin a wata fahimta kai ma mike ka je ka nemo yarfa'i Allah alladhina amanu minkum Allah yana daukaka darajar wanda suka yi iman daga cikin ku sai Allah ya ce me walladhina utul ilma darajat wanda kuma aka ba su imani aka ba su ilimi sun fi wa'annan din daraja kuma kaga suna daraja biyu kenan ko ya ma ai suna cikin masu imani ga kuma daraja ilimi jama'a Allah ya ba mu ilimi mai albarka Allah ya ba mu ilimi mai albarka ai ba ma nan ba hada ilimin duniya ma na ya samu ina fata mun gane ba wai ilimi kawai na a ah, hada ilimin duniya ma karka ba barka ba hatta sai ka sanin nan ayyada ka je ka yi shi Allah ya ce mai ya ayyuhallazina الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن Allahu allazi a sama wace, Allah ne wanda ya halitta saman nan guda bakwai da muke jin wa min al mitla hunna haka kasa ma guda bakwai ne wannan aya ce kawo kasa guda bakwai ina fata ban gane hadisai da suka kawo kasa bakwai amma wannan ayin ta ƙara tabbatarwa kasa ma guda bakwai ya al'amuru bai na hunna akwai wasu al'amura suke saukowa tsakanin wannan samai bakwai da kasai bakwai ɗin wannan ba sai ka yi san ka gane ba su chemical pendulums eh? su h2o su oxygen su carbon dioxide mu mun nan iya duk wannan ake kai sai ka gane to idan ma ka kace kai ya aka haka sai Allah ce me li ta'lamu ko ba ga bane domin ku sani annallaha ala kulli shay'in kadir ai Allah akan komai mai iko ne kaza ce wani kan eh, gurin za a yi ruwa can to ai Allah ne mai ikon yi ruwa idan ga dama sai kun gama bayanan ku za a yi ruwa da karfe kaza sai Allah sai hana ina fata mun gane sai ya yi wa annallaha. Allah menene kad ahada bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da ilimin sa komai yana kewaye da ilimin Allah ta'ala ne Ba kai saka masa kai abu ka buye ba ko kuma ka ce ah, Allah kana Allah na koina wallahi kariya kake wallahi kariya kace Allah na saman saman sama ilimin sa nake koina Allahu akbar ilimin sa ne ce ko ina sannan a ƙarshe zan jawo hadisi na ga malai na dan hararana Abdullahi insha Allah hadisi an samu daga Qais bin Kafir wanda Tirmidhi ya ciro wannan hadisi din yace wata rana muna tare da fayyan halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ja'a rajulun min al-maniji ala abi darda wani mutum daga garin madina ya zo gurin abin dadda wa hobi damashik yana garin damashika da abin dadda da ya gashi sai gane shi sai ce ma aka da maka ya yi me ya kama ka guri na ya kai aki ne ya gabata da kai guri na ya kai don wana sai ce hadisun balagani annaka tuhaddisuhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wani hadisi ne da ya riske ni cewa kana ba da wani hadisun kai ma ka ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne na zo kai ma kasar da ne sai ce masa a ji ita lihadatin ka zo don wani bukatar ka ne sai ce a wannan ne kawai kawai ne sai ce a kadimta lihtijaratin ka ko ne ka zo don kasuwanci ne sai ce a a alala sai ce ma ji ita illa fi ɗalabi hadal hadisi ba abin da ya kawo ka sai dan neman hadisi faƙala sai ce fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabata karshe yana cewa muna ji ko yana cewa man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sallaka Allah a ah, tona tona ruwa kenan <laughs> ina wata bangare sallaka Allah bihi ɗarika iljanna Allah zai hore masa hanya duk wanda ya hore wata hanya ya shiga wata hanya saboda neman ilimi to Allah zai hore masa wani hanyar kuma zuwa aljanna sai ce wa innal mala'ikata mala'iku latada'u ajina ataha ajina ajina ajina ha. ridan da dalibin ilimi. mala'iku suna shimfida fuka-fukansu saboda yarda da dalibin ilimi idan kai dalibin ilimi ne wasu malamai suka ce mala'ika kana tafiya kana tafiya kan kafadan wato fiffiken mala'ika ne wasu kuma malamai wanda akan shi nima nake fahimta malaku suna bude maka da suke barka dai barka dai barka da da wucewa barka Allahu akbar yace wa innal alima yace la yastaghfira man fis sama'i wal lil dalibi ko lil حتى ilmi hatta الماء hitan fil abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa har da wannan wayar har da teburin nan duk komai ne kawai yana neman gafara ga dalibi ilmi yana ganin ka yana ganin malam malam malam malam malam adam bin bin hasan lomi Allahumma kafir lahu Allahumma kafir lahu in yabi ta kwado ma hanya sai ce Allahumma kafir lahu Allahumma amma kai jahili ne in ba ka da ilimi sai ka bita kwado sai Allah ya sa ai ka ji wannan kwai nan nan ka ji kukan ma ya bambanta ne in dai da ilimi ne taba kwado zaka ji kwai din ya daban ne amma jahili zaka ji kwai din wani iri ne to Allah ya sai sabar to haka ka je ka nemi ilimi na a riba ce malayi ne kanku damu saboda guri ya dan yi abin nan malayi ya zo wani da to shi fara ji dan aran bakin sa ina fata mun gane kana buke kwado da shi maka Allah ya sani zuwa ƙarshen hadisi malam musamman da Allah ya yabo zan karanta wannan hadisi na ƙarshe a dan kawo hadisi na ƙarshe wanda rubuta shi ne ban kwanan da sai shi ba ban jima da sanin sa <laughs> kada su kuma wanda ba su yi karatu da su ce to mu dun wato mu ban ban a yake nan a ba haka ba kai ma wanda ba kai karatu ba ne za ka taimaka Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma shi da babansa ko Ya ce ran suna fadan manzon manzon Allah tsira da manzon Allah sabata gare shi sai wani mutum ya zo sai ce ya rasulullah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfa'un nasi wane ne fi man ahabbun nasi ila Allah wane ne fi soyuwa a cikin mutane zuwa ga Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dube shi sai ce anfa'uhum menene anfa'uhum lil ahabbahum ila Allah anfa'uhum lin nas mafi soyuwa zuwa ga Allah ta'ala shine wanda yafi amfanar da mutane ko yafi amfanuwa zuwa ga mutane kaga anan me ilimi mana shi ko tunda yanzu mana aran mana da kaga yana amfana da mu ko ba ga bane sannan wanda bai da ilimi na ciki musamman ma kuma ce Allah baka ilimi ya baka kuma kuɗi ko ya baka sarauta sarki na ciki ina fata mun gane idan Allah ya baka kuɗi mai kuɗin gari ma na ciki idan baka da kuɗi to idan kana da kuɗin kana ce makawa mutane to yayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya nan ba mun gane sai ya masa ba ya tambaya ba ya ce wanda ya amfani da mutane ko annabi sai ya masa sai ya masa da wannan bayani sai ce wa habbul amal ilallahi sururun tudkhiluhu fi qalbil musulmin, mafi soyuwan aiki shine farin ciki da za ka sanya a zuciyar musulmi kaga wannan ba sai ne ba mutum ne ka ganshi ya ta gumi haka bai da nera daga kace me ya faru ne mallam Abubakar wallahi yau din ne yau din ne fa yau din ne Eh, ta faɗan yamma lako yau fa yau ne sai ya ɗan ciro ɗan dubu biyar ga wannan ya kaji aka da shanka daɗi to Allah na son wannan bawon Allah Allah samu shiga ciki sai ya ce masa kuma banda wannan sai ya ce au takshifu anhu kurbatan ko kuma ka yaye masa wani bakin ciki yana cin wani damuwa sai ka zo ka yaye masa to Allah na son ka au taqabi anhu dainahu ko kuma kawai yana buya ya dai wallahi bashin wani nabi na bashi wani kazo nawa ne gaba daya wallahi ya kai fa ya ga ya kai dubu hamsin sai ka ce je na biya maka ki daya don Allah ya baka jimala to Allah na son irin wa'annan mutane ko da mutum bai da ilimi mun gane wannan annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallam au tadridu anhu ju'ahu ko kuma ka kwaranya masa yunwansa ba ko ba nera kuma gidansu ba ya abinci ba ko kuma an koro shi bai ya ya yi itace ba ka wallahi ba ka sa abinci ba gidan ba ka ce zo mu je sai ka je hotel ko gurin yan garau garau na ta sadiya ba shi kunun nera nera 50 eh oh sai Thank <laughs> you. Allah wada lada wa kala annabi sai shiga barshawa ya guri malam la an amshiya ma akilli annabi shi da ce in tafiya tare da uwana in kama hannunsa fi hajitin cikin wani bukata na shi in zaga da shi sai an biya masa mun gane a habbu ilayya min an asa kifa fi hadal masjid shaharar ya ce ya fi mun alkhairi ya fi soyu a guri na akan na yi itikafi a wannan masallaci na mai albarka na yi wata daya ku duba fa ka kama hannun mutum ka zaga ya buzo da damuwarsa wallahi tallahi gashi mata na ta aihu ban da ranyo ka da kudi gashi na ban da shi amma zo muje dama kai kuma ka san mutane ya Allah malam taimaka masa to annabi ya ce ya fi ya je yayi sallah yayi itikafi na wata daya cikin masallaci kar ka manta fa sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidai da wanda kai sallah a fadan masallacin fadan lomi na so dubu so dubu ne wallahi in kai a so daya ka ce kai nan so dubu ka baka mun ne ce so daya can masu aka ce ya ce gare yi wannan ya fi masa kai ya yi itikafi na wata daya karka manta wa itikafi akwai sallah ciki ko babu akwai sallah ciki mun gane sai ya ce masa kuma wa man kaffa ghadabahu duk wanda ya rike fushinsa idan mutum zo mare ka ko ya cutar ya cuce ka sai kai haɗe ka haɗe wannan da ba karka abin da ba hin jaya sai a jaya sai haɗe muryan sai hade fushin to satarallahu auratahu Allah zai sace masa sirrinsa duniya da lahira wannan fa yayin halitta ne ke wannan magana ina fata magana ba balla ne wa man kazama ghayrahu duk dai wancan ba ya kame ba wannan kuma sai ya hade duk wanda ya hade fushin sa to walau sha an yumdiya amdahu da yana son ya gabatar ya cika ne mutum wannan ne naushe shi sai ya fasa sai ya fasa mallan zo karshe kai gure wata rana wata rana Umar bin Khattab ya tura yaki a cikin mayakan nan suna karkashin wato eh ibn kais me sunan shi wanda ka a abu musa al-ashari ko abi musa al-ashari shine komanda to akwai wani kato a ciki ya doki wannan ya sare wancan ya yi wancan aka sare ganima <laughs> da aka sare zama ganima sai ba shi dankalin sai ba tare ce mene ya ce wallahi bai yi ba <laughs> yace ni in baka wanda kace ina ka kace mu meyi yi ba zo nan sai zo gashi to fa sai yazo tsuguna nan gure yazo kuna ya masa bulala 20 ya fi in ya kama in ya kama bai eh, sunan shi abu zai murku sashi lokaci guda ina kallo masa bulala sai dauko kwalba sai article bai tashi komai ba sai tattara gashin sai dai samu umar eh, a cikin fada sai jefi kirjin umar da shi umar sai ya yaka sai ce wallahi laulallahu da ba dan Allah ba ni na san abin da zai kada da wannan kuma da ka tura mana sai ce me faru ya gaya masa gashi gashi sai rubuta masa laita ya kai abu musa idan mutumin nan ka masa a cikin jama'a ne to zauna a cikin jama'a ya rama in ka masa abu ne ta ku koma a gefe ga ya rama da ya kawo kuma mutumin ya fi shi karfi masa ya kalle shi ya kalli dama ya kalle shi ya kai shi dogo ne kuma rafcece ne sai ce to bai sai ki ba saboda dama shi ni oda kawai ke jira sai ya tsuguna ce to karama da ya daga bulala zai ma abi musa bulala sai ce ya Allah na gafarta masa kaga ya kai ya masa mai ya musa shi sai ce ya yafe to Allah na so irin wa'annan mutanen na karshe akalmakallahu mun bala ce da ya ga dama zai ga ko to sai ce wa masha ma'a duk wanda yayi tafiya tare da uwansa fi hajatil fi hajatihi go hatta tabayahu lahu har san da bukatun san suka biya to sabbata Allahu qadamahu yawma yawma tazul qadam Allah zai tabbatar da duk garjin sa ba an ce wa in ya ce wa in babu wani daga cikin kwafaci ya bi ta kan wuta wallahi dukkan musan bukan wuta Shi da kan siradi a kasan siradin nan wuta ne to mutane dama suna zamewa Allah ya kare da dama suna zamewa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya kai dan uwansa aka biya masa san da aka biya masa bukata ya ji dadi wancan abokin nashi ko dan uwan nashi Allah zai tabbatar da duga dugin sa ran tashar kiyama ran da kafafo suke zamewa ina fata mun gane Allah ya ba mu ikon taimakawa masu kudi kun ji falala ahalul dusur ko kun ji falala ko da baka da ilimi da da zama kai ce kwado shi maka Allah ya san nan idan ka taimaka mu wannan kwado sai ce Allah maka albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum